บุ๊กทู แปดสิบเก้านิโอฟิสประโยคคำสั่งหนึ่ง imperativ e it คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Du er så doven Vær dog ikke så doven. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Du sover så længe. Sov dog ikke så længe. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Du kommer så for sent. Kom dog ikke så sent. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Du griner så højt. Grin dog ikke så højt. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Du taler så lavt. Tal dog ikke så lavt. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Du drikker for meget. Drik dog ikke så meget. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Du ryger for meget. Ryg dog ikke så meget. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Du arbejder for meget. Arbejd dog ikke så meget. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Du kører så hurtigt. Kør dog ikke så hurtigt. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Stå op, herr Müller. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Sæt dig, herr Müller. นั่งต่อค่ะ คุณมิลเลอร์ Bliv siddende, herr Müller. ใจเย็นๆนะคะ Vær tålmodig. มีเวลาไม่ต้องรีบ Tag dig tid. รอสักครู่นะคะ Vent et øjeblik. ระวังนะคะ Vær forsigtig. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ เบ r p u n k t l i อย่างโง่เบ r ikke dum